บุ๊กทู สี่ 4. 4. ที่โรงเรียน À l'école. À l'école. เราอยู่ที่ไหน Où sommes-nous Où sommes-nous เราอยู่ที่โรงเรียน Nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. เรากำลังเรียนหนังสือ Nous avons cours. Nous avons cours. นั่นคือนักเรียน Ce sont les élèves. Ce sont les élèves. นั่นคือคุณครู C'est l'institutrice. C'est l'institutrice. นั่นคือชั้นเรียน C'est la classe. C'est la classe. เรากำลังทำอะไรอยู่ Que faisons-nous? Que faisons-nous? เรากำลังเรียนหนังสือ Nous apprenons. Nous apprenons. เรากำลังเรียนภาษา Nous apprenons une langue. Nous apprenons une langue. ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ J'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais. คุณเรียนภาษาสเปน tu apprends l'espagnol. Tu apprends l'espagnol. Il apprend l'allemand. Il apprend l'allemand. Nous apprenons le français. Nous apprenons le français. พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Vous apprenez l'italien. Vous apprenez l'italien. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Ils apprennent le russe. Ils apprennent le russe. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Apprendre des langues est intéressant. Apprendre des langues est intéressant. Nous voulons comprendre les gens. Nous voulons comprendre les gens. Nous voulons parler avec les gens. Nous voulons parler avec les gens.